radom i neradom, svijest o tome ovom proljeću što nam Allah svake godine dva puta daje opomenu, mrraten au mrraten, ne bi se dozvala većina kako na dekarun ne punta, ne osvješćuje se, ne doziva se. Allah nam pokaziva kroz ovo proljeće oživljavanje, kako nam kažu u Kur'anu suri Rum, ste izbila haje On izvodi živo iz mrtvog. Znači, Allah daje život iz ništa. A to ne mogu ljudi proizvesti. Iz ništa da proizvedu nešto. Oni samo krštaju pa dobivaju neku kombinaciju. A on iz mrtva opet izvodi živu. Znači, to će biti na dan. danu. je arda ba'da nautiha i oživljava mrtvu zemlju nakon što je umrla, nakon njezine smrti. Evo i zemlja znači umire i ona oživljava. Sve i umire i oživljava. Znači, čitav proces ovog svijeta jeste ovo stalni proces neverdunja, uloženje, rađanje, umiranje. I onda nam Allah na kraju kaže te dalike, tuh ređun i tako ćete vi biti izvedeni, oživljeni. A ima ljudi koji ne, nisu načisto, sumnjaju u proživljenje. Veli, kad pa ja umrem, kako će biti poživljen? Ko će mrtve kosti sabrati u mjestu ponovo da postane život? A evo Allah daje, ti sam posiješ, a ono poživi. I od naše spermije koja su ubacena u maternicu žene poživi. Isto to 120 dana dušan dođe. Ko mi, šta o tome razmišljamo? Šta žena misli dok dijete nas uzmaku? smaku? Ne mora ništa misliti. Sve se odvija kako život, da malo i pušama i tijelima svojim oživimo i da povraćamo u zemlju zamrlu, kako bi rekli, majku našu koju nas je Bog stvorio u naše tijelo koji ima iste umjere, hemijskih elemenata kao i ova zemlju, da i trunijemo, jer imamo isti hemijski sastav. Ali eto, da nas proljeće vrati malo uživati život i onaj duhovni život, da ne budemo menjiti ono mrtvaci, kako ova spominje je Hazret Omara, misli se na njega u jedno je biti mejte, a drugo biti mejte. Mejte je ono ko čovjek umri. Pa mu krv stani. A mejte je ono kada je čovjek duhovno mrtav. Evo man kane mejten fa je i Navode primjer, zar isti onaj koji je bio mrtav, pa ga je Allah oživio. Pa će Allah Allahu nure, pa mu je dao mu svjetlost. Eto, to su vjerice, u stvari to je vjera. Znači, bez vjere čovjek je duhovno mrtav. A mi vidimo ovo, što vidimo fizičko rađanje i umiranje. I to je nami jedan proces. Tako da smrt, iako nama žao iz, iz nekad često strahno smrt, ali smrt nije nikako nestana. Jer Allah kaže, kogu ne za ka umrlo. Svaka će osoba kušati smrta, ne nestati, nego okusiti tu promjenu. Kao sad kad je bilo teško vodi, na neki način jeste teško voda da bi se ispravno mora da Ali ona ne nestaje, ona se sam pari. Od te pare ponovo se vraća, mora biti led, snijeg, mora ponovo biti voda. I ti sad izgoriš, vatra ima dim. Znači nije nestalo, nego promijenilo stanje. I eto, to je to samo promjena stanja. Pa nam Allah daje primjere na ovom svijetu i daje nam naših primjera umiranja po noći dok spavamo. Pa uvele je tako bi lej, pojavno je ratno bi I Allah vas svaku noć skrčuje. Oni koji ne vjeruju da će biti proživljeni, neka samo kontakta sanja gdje je bio. Znači, on je bio sa svojom dušom, a i tijelo je vidio je liko. Može da jedi, može da čak da se u džunubi u neku snu. Ima ljudi koji se u snu mogu džunubiti. Pa u ovom svijetu je bio, s kim je to on doživljavao taj, taj orgazam, da je čak posto neće u snu. Ali on daje te šarete, ali ima ljudi koji nikad ne razmišljaju. On sam posije, nimalo se ne, ne čudi, ne divi se Bog, kako gdje vidi sjemeniti graha ili puno šišarki čitavu jabuku ili unoj zrnu kukurza čitav kukurz. ili u od jabuke da vidi čitav jabuku, stablo, deblo, e, grane i listove i tako dalje. To nam Allah daje samo šariti da malo više Allaha slavimo, da se mi u stvari ništa ne pitamo, nego samo da i mi se zajedno uključimo u to slavljenje Boga kako ga čitava priroda slavi i da tu zemlju koje ovdje veliko bogatstvo obrađujemo, bez obzira je prvi rad, manje dan nerada ili rada, kad su se ljudi u medici izborili za 8 sati i radili su 16 sati, 18 sati, to je bila da Bog sačuva robovlasničko, feudalističko društvo, kad se radi iskoristavao i dobili svoje prava i to je to sjećanje na 1. maja, danas je to postao dernek, niko ne izlači, ko nema i 90% ne zna šta je 1. maja on se Bogom zagledali, evo Bošnjaka, 90, kad bi to šta je prvi maj, kad je potisao, ne, njima je bitno da on bernički, da se napije, da roštilja, eto, to je bitno Bošnjaku. Pa zove to ti prvi maj Bajani, šta god hoćeš, nema je samo važan dernek. Pa, da pa malo više se trudimo, da više radimo, da se ne pitamo ima previše računa. Kad ti dođe ono kad radiš na dobro, pa ima računa, ti kvar zemlju, pa imaće tica koristi, će ono kad ukarbiš i što odlovi, gospod će taj kalem za tebe. Ima sadnica. Ako ne znaš, ti znaš kupit, pa će drugi posaditi. Vladi čovjeku, evo ne posadi negdje. Ima ljudi koji to radi, koji sadi. Budi od koristi živi poslije smrti. Jer jedno sada se sad mora vidjeti. Sad se vidje sada kako su valjani ljudi. Sad ovaj behar pokazava gdje narod i gdje narod sad. Sad se po baharu vidi gdje su ljudi milioni, a gdje nisu. Uzmi primjer onoga što ide u teretanu, tamo da naprijed mišića on savrši na punom tijelu, on plati da tam trenira. A kad bi isto u tom rekao, vidi čovjek nese stvari naprijed i sprat, preseljava, rekao nisam budala. Pa i tu bi mišiće razviju, a tam plaća, jer tamo šetnju, ovaj bit će zgodan, seksi moma. I ovaj sad što trči, recimo, ko nekoliko kilometara trči hoće da smrša, da mu kažeš, vidi čovjek koji ne nešto gore. Rekao, nisam budala, neće ono, rekao, ili plati, ali džaba trči. To je taj super šetanuk što se ne da, i on troši energiju, i oni tamo što skaču svu noć, na umjestu. On plati u diskoteci da skače, još se truje timom i alkohol. I kako? I on troši energiju, a troši je sa šeitanom i to se truje. A ti nećeš da malo zemlju građava, da živiš sa zemlju, da vidiš kako Bog daje da niće. I pitaš ima računa, kada sam tamo pati, ima ovaj računa što trači. I što skače u mislim. Mi svi mi živimo. Sad problem na kojoj se znam, da li van kako Bog propisio tamo šetan I njihovi šetan da ima i neći svoj, to govorim od toga kad mi kaže nema računa. Pa nema da računa živi, tako se oni ubiju u Onda je šetan rekli, svoj živiš? Ubij se, drogiraj se. Eto što vidi da ovdje živi muslimani po našim grebnjima, po našim e, bašnama, gradovima, da budemo ono, zbira da vam padne musliman ono, kad bacaš otpadak negdje, da se da skontra vidi, ja sam nama nemoj da budem šta da padim, da budem primjer pogledala, da budem onaj koji radi, radi naši bošnjaci ovdje, radi, samo ga treba stimulisati. Evo sad sam bio u, u San u Luksemburgu, pa jednom vedem ja bošnjak, aj sam u Luksemburgu malo na druženje, tamo, je mogu, ne bi dati ne, što, kad moramo rano reći što tako rano da legneš ga, u dva ostaje radi. U dva ti na poslu. Pa do podne radi u firmi, a onda, preko što onda spavaš, ne, pre malo odmorim, vidim privatno. Nema odmora, naši bošnjaci se drobiš i radiš. Ima tam, ne treba pića. Ja sam pronašao u u Čikagu, kad sam govorio tam krajišnicima o radu, kad reći nisi, nama mi crkva smo radiš, nama ne treba govorit o radu, nama ono trebaš drugo govoriti, jer ljudi hoće da zaradi, a dođu ovdje da ono budu facet, ovdje ulazi. Nema više kolina nikom nego ako možeš da lana da uradi da budeš svima. Ovo će biti trend lana. U ovom vremenu će biti normalan trend, bit ćeš izazov kad budeš normalan čovjek. Ovo sve drugo ošumutno. Ovo već neki pjevač, mislite vi, ovi što se trudi na šestnoj strani, što ono kolega, jedan rok, prijavarka, narodni muslim najpoznatiji u nas državi. Dolazi, ne mene spava, traži pomoć. Džaba pare, džaba slava, ne mene spava, razoren brak, sve razvorim. Nije ona jedina. U ovom vremenu ludnice budite uvjereni. Allah ne budite uvjereni ako mislite to sve pamijeti, Odličite tu ne treba. Jer ovo se su deđa, nudi sve šeitanke sad preko interneta i bilo. Sve je olašo da moraš zaraditi žene. Tako je olašo, a ti se vrati na zemlji, vrati se e, izvoru života. Malo se aktiviraj, pitaj se što te Bog stvorio, pa ćeš naći u Kuranu. ali je halak al vel hajat, Allah govori. On je stvorio smrt i život. život nastaje to vječni život. Što nas to stvorili? Je u enda. Da bi vas iskušao. Ko će bolja djela činiti, neko će više. Nemojte se nikad zanoska vidite da čovjek puno dijeli, on mora ti ne već. Nije re, rekao, ko će više podijeliti, neko ko će bolje činiti djela. Ko će ljepša djela činiti, neko će malo djela fino spasiti da zarašće su smrti nastavlja se u kaboru sudnji dan, dženet i preko zaglavi. Ovo sam danas malo i povezao sa proljećem i sa prvim majom, da bi malo više radili, ne pitao se previše imali fajnje. Imam jednu dobru knjigu koju su već neki, neki čuli, e, ovaj, Ribi su prepušta, prošli put imali onu isranu koja je 20 manaka bila 5. Ima još jedna dobra knjiga preporu se u danas imate ja isto dobiti međusa, pa da uzmijete baš o temi život poslije smrti. 280 stranica. To je normalno knjiga da bude 25 maraka, a samo je 5 maraka. Pa nekom je želio da dadnite, ima ljudi koji nisu naši ima lana ljudi koji kažu, ko je se ovdje vratio? Muslimana, ne vjeruje da će se proživljenje, proživljenje biti. Pa tamo, Allaha je samo 3-4 stranice, ja se, kako tu knjigu uzmem pročitam, od, od Gazali, jednog velikog autoriteta od Muhamda, Muhameda Gazali, koji je živio 1900 900 godina. Odvadit će ti sve ove želje ovi svi šetanci, samo uvod knjige pročitali. Eto, tu ostavite se sve. Ja vam savjetio da tu knjigu život pa se sve te držite na stolu. Nemojte u vitrinu stavu, nek na stolu stoji. Kod god dođe neki nekakav pozori, da će biti proživljen i ono će se ponio ima to u životu poslije. E, kad govorim o tome da, kažem što sam pročito skoro na o ovo što neki sumnjaju ono Amerikanci sad pitaju, tamo u Afganistanu, u Čadilje, Vidi ono što se nam dešava. Vidi ti muđani, vidi čuda. Vidi keramete. Pa iskaču su vodite Jerusalim, e, Izrael. Pa, izgore se na iz Afganistana. I vidjeli su, kad pogini muđani, pravi istinski, zbog, govorimo zbog ove želje, nije ovako koliko se, nego kako se. Koliko je on u vezi sa Allahom, koliko on želi da pogini, gotovo svi sa osmijom na licom umiru. I da izgledaju kao živi. I šta još su i naši smrti većina. Malo je oni koji kad umru da ne ali oni miriši, miriši, imaju miris poseban. I ne ne Neki samo, neki šehide, ne To i ovi kad kopaju po Medini, oni svaki 5, 6, 10 godina po istim mezorom kopaju. Jer svaki dan pet ljudi umiri u Medini. Zamislite kada bi toliko godina spravili se sa Pa sva bi Medina bila odbjega. Nego za 5-6 godina to struni. Ali ne ljude koji nisi maknuli. I većinom kada budu to hafizi, pa kaže doktor Zubljadović, sad je drago da još više poštujem hafize zbog Kur'ana, i pijaj je poštovo ovaj, tog nura koji nosi u sebi hafiz, ne mere to svaki, to je Boži dar. Ali ovi muđanini, sad su amerikanci ispitivali što nisu skrugli, jer oni sad imaju tehniku. Znate šta su zaključili još jednom? Zaključili su krv muđanina koji ne trudni, nije studena, kruča. A poslanik kaže, muđahidi, šehidi će se proširni biti sa svojom taze iz rana će mići. Taze krv, nakon hiljadu godina. I zanimljivo da njihova krv nije ovlada I to i drži da ne, Oni mirši I krvi mirši. A što, kaže, kako li se sad rani? Sad im je tajna što im krve vruća. Eto, pa dovoljno je to da vidiš da Bog postoji da će biti proživljenje se tvrdi, Da ti ljudi ne mogu u jer reala u zemlji Evo došli su, znači, džake sada ispitivaju što im je druđa krv. Pa eto, ovo, vjera to sve drži. Ta vjera energija. Vjera je ljubav energija. Ta, ta želja za šehadetom, za blizinom Allahom, njega drži, jer možda Allah ne zna, ta duša se vraća pored tijela. toliko je želje, Allah zna što se to dešava, da je njegova krv i da je druđa, a umru. Pa uzmite u knjigu da vas vrati u život. Samo pet maraka, 280 stranica, život, poslije smrti. Jer ovako ćemo se malo vratiti, ovdje malo nadim slušati, kad vidiš da moraš odgovarati, da će vratiti lavo, onda nećeš puno za nastavim vinjavkom, pa ćeš malo raditi što će biti korist na ovoga svijeta, molim Laha, da budimo istinski vjernici, da umirimo kao muslimani, amin, amin, amin, amin, amin, amin,